Գագիկ Բաղդասարյանի աշխատանքային օրն սկսվում է առավոտյան 4:00-ից։ Նա ավտոբուսի վարորդ է դեպի Արցախ անվճար ուղևորափոխադրումներ իրականացնող ավտոբուսներից մեկի վարորդը։ Ժամը 4-ին տուրիստական հարմարավետ ավտոբուսն արդեն կայանված է լինում Կիլիկի ավտոկայանում։ Ուղևորները, հիմնականում արցախցիներ, արդեն այնտեղ են։ Գագիկը համբերատար սպասում է, մինչև նախորոք հերթագրված ուղևորները զբաղեցնեն իրենց տեղերը, տեղավորեն ուղևորաբերը, ապա հայտարարի. Ժողովուրդ, անցկես շարժվում ենք, տեղավորվեք, մեքենայում չուտել, չթափել, պատրաստ պահել անձնագիր կամ անձը հաստատող այլ փաստաթուղթ։ Գնացինք, բարի ճանապարհ մեզ։ Շատ դժվար է։ Ժողովուրդ համակերպները համակերպվես, ինչնա ժողովուրդը մերը չեն համակերպվում, չեն լսում, բայց մենք լսում ենք ինչ անենք, մեր գործն է։ Սովորել ենք արդեն ու սկսում է գեղատեսիլ երկար ճանապարհը Երևանից Ստեփանակերտ։ Ճանապարհի գեղեցկության ընդամենը մի մասն է հաջողվում վայելել։ 7-8 ժամ տևող ճանապարհի մի քանի ժամն ուղևորների մի մասն իր մեջ է անցկացնում։ Հոգնելու իրավունք ունի միայն վարորդը։ Գագիկն այս մասնագիտությամբ աշխատում է 1980 թվականից, 91-ից ավտոբուս է վարում։ Արցախում բազմիցս է եղել, նաև խաղաղ տարիներին։ Զբոսաշրջիկներ էր բերում։ Ասում է, որ պատերազմից հետո մարդիկ փոխվել են։ Մի տեսակ չարացած են կարծես։ Փորձում է բռնումով մոտենալ։ Մարդիկ պատերազմ են տեսել, ստրես տարել, գուցե կորուստներ ունեն, ով գիտի։ Ամեն ուղևոր մի փակ աշխարհ է, ասում է։ Պատերազմից առաջ էլ Արցախում հաճախակի էր լինում եւ լրիվ այլ տպավորություններ։ Հարցնում են՝ կուզենար մինչ պատերազմյա Արցախ ուղևորներ բերել։ Պատասխանը միանշանակ է։ Կուզենայի շատ ժողովուրդ ուրիշ է, փոխվել են։ Այն ժամանակ մարդիկ բարի էին։ Լավն էին, փափուկ էին ավելի, հիմա հիմա շատ չարացել են, այլ իրար հանդեպ են չարությունը կա։ Նախանձը կա։ Հիմա Արցախ ավելի հաճախ են գալիս, քան նախկինում, բայց աշխատանքը դժվարացել է, ռիսկը մեծացել, նեղվում են մի քիչ։ Նեղվում եք շատ։ Այդ կանոնացնել է բանը շատ են զազեշկեք անում, ասեն, մենք պետք է շուտ հասնենք, հետ ենք դառնալու զազեշկեք ունում դժվար է։ Անկուն միապել այդքան զազեշ կա։ Չնայած դժվարություններին ուրիշ մասնագիտության մեջ իրեն չի պատկերացնում։ Ավելի քան 40 տարի ղեկին է։ Արդեն ավելի քան 1 տարի Արցախ ուղևորվում է գործընկերոջ Տիգրանի հետ, ով իրեն կփոխարինի վերադարձին ուղևորներ տեղափոխելով արդեն Ստեփանակերտից Երևան։ Կարոտում եք սովորություն ադարներ։ Մի օր եթե այդ օրը մենք չեն գալիս, երրորդ օրն են գալիս, բանս լինում ասեն։ Ոնց որ քշերի վրա էլի ջուր Նշենք, որ դեպի Ստեփանակերտ ուղևորափոխադրումները սկսել են կազմակերպվել պատերազմից անմիջապես հետո։ Պատերազմի հետևանքով ՀՀ տարածքում գտնվող Արցախահայության վերադարձի նպատակով Արցախի եւ Հայաստանի կառավարությունների համագործակցության համատեքստում Կազմակերպչական աշխատանքները համակարգում է Հայաստանում Արցախի Հանրապետության կառավարության օպերատիվ շտաբը։ Նախաձեռնությունն իրականացվում է ՀՀ կառավարության ֆինանսավորմամբ Երևանի քաղաքապետարանի Բաս Վոյաժ կազմակերպության ավտոբուսների ու Կիլիկիա կենտրոն կենտրոնական ավտոկայանի աշխատակիցների միջոցով։ Սկզբնական շրջանում տրամադրվում էր այնքան տրանսպորտ, ինչքան պահանջարկ կար։ Առաջին ամիսներին 6-ից 10 ավտոբուս էր ուղևորվում Ստեփանակերտ։ Միայն առաջին ամսում Արցախ է վերադարձել 23546 մարդ։ Մեկ ամսում Արցախ մեկնած ավտոբուսների թիվը հասնում էր 60-ի։ Հիմա օրական մեկ ավտոբուս է մեկնում Ստեփանակերտ։ Օպերատիվ շտաբում մեզ ասացին, որ փորձում են վերահսկել գործընթացը, հասնել նրան, որ ծառայությունից օգտվեն դրակարիքը խիստ զգացողները։ Սրփուհի Վանյան, Արցախ լրատվական։